Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Badr urushi islom tarixidagi tunji hal qilg'ich jang. Jangning sababi Oldingi bobda O'shayra jangi haqida so'z qilganda Makkadan Shamga ketayotgan Quraysh tijorat karvoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'liga tushmay qechib qutulganligini aytgan edik bu karvonning shamdan makkaga qaytish vaqti yaqinlab kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shimol tarafga talha ibn ubaydulloh roziyallohu anhu bilan said ibn zayd roziyallohu anhuni karvonning xabarini elishga yuvatdi ular havrai degan yerga berib karvonning yo'lini kuzatib turdi Bir chog'da Abu Sufyan karvonni boshlab Sham tarafdan kirib keluvdi. Ular ushqandek yurib Madinaga qaytib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni ma'lum qildi. Karvon makkaliklarning ming tugiga joylashgan zo'r miqdordagi mol-mulklarini olib ketyotdi. Uning umumiy qimmati kam deganda 50 ming dinar oltindan oshadi. Karvonda faqat 40 tak odam billa edi. Bu Madina uchun aytganda oltin fursat. Mushriklar uchun aytganda, mushu holni qo'ldan berib qo'ysa, harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatda qoqshatqich zarba hisoblanadi. Шоңа пайғамбар саллаллаһу alayhi ва sallam мусулманларга чакыр кылып: "Эй халайык, мана бу Курайш карваны уларның җими мал-миллекләрен эп кепти. Уны тосышка атылныңлар. Аллаһ уны силәргә илтифат кылып әсә әҗәп эмас" диде. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu chaqiriqni e'lon qilganda badrda quraysh qo'shuni bilan buncha qattiq to'qinishqalarni o'ylamagan edi shunga u hech kishini chiqishga zo'rlamagan balki chiqish chiqmaslik ishini musulmonlarning erkin ixtiyoriga qo'yib o'tgan shundoq bo'lg'achqa sahoba kiromlarning ko'pinchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu qitimqi yurishini oldingi qitimqi yurishlardan farqlanmaydi deb o'ylab madinada qilib qolgan edi Шуңа жаңдан кейін hech kishi bu jangga qatnashdi yoki qatnashmadi deb ayblanmadi. Musulmonlar qo'shinining lashkari kuchi va qo'mondonlik qatlamining o'rlashtirilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinadan yo'lga chiqdi. Uning 313 yoki 314 киши birga atlangan edi. 82 yoki 83 muhojirlardan 61-i Əvəz qabiləsidən, 170-i Xəzrəc qabiləsidən idi. Musulmanlar bu qitimki yürüşkə anca çox əşəm qıb getmədi. Şunu uladı fəqat ikkili at bar idi. Biri Zübeyir ibn Əvam anhu ning, yəni biri Miqdad ibn Əsvət Kindi anhu ning edi. Ya'ni 70 to'g'i bab olub, 2-3 odam bir to'g'iga tögüge növətliş Payg'ambar alayhi salatu vasallam Ali ibn Abu Talib, va mirsad ibn mirsad g'anavila roziyallohu anhuma bilan bir tugini navbatlashib mindi madinada o'z o'rniga va namoz o'qib berishga abdulloh ibn ummi maktum roziyallohu anhuni qoldirdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otlinib ravho degan yerga chiqqanda abu lubaba ibn abdul munzir roziyallohu anhuni qaytirib o'z o'rinda madinada ish boshqarishga belgiladi باش قماندانلىق ئەلىمىنى مۇسئەب ئىبن ئۇمەير رەزىياللاھۇ ئەنھۇ قۇرەيش قەبىلىسى ئابدۇدار جەمەتىدىن غا تۇتقۇزدى. ئەلەم ئاق رەڭدە ئىدى. قوشۇننى ئىككى قىسىمغا بۆلدى. birinchi muojirlar qismi uning almini ali ibn abu Talib roziyallohu anhu tutqizdi ikkinchi ansorlar qismi uning almini said ibn Muaz roziyallohu anhu tutqizdi Qo'shinning o'ng қанат qo'mondonligiga Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu ni, sol qanot qo'mondonligiga Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu ni mas'ul qildi. Chunki bular yuqorida aytganimizdek qo'shindagi birdan-bir otliqlar edi. Orqisa mudofiasiga Qays ibn Abu Sa'sa radhiyallohu anhu ni belgiladi. Бүткіл ләшкері қошынының али баш команданы болы сүпті білән, мәркізі баш командалық пайғамбар салаллай алейhi вассаламның қолуды болды. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarning to'liq tayyorlik qilib olishini kutib o'ltirmayli yo'lga chiqdi u madina tog' yo'li bilan otlinib toki biri ravha degan yerga borg'icha makkaga boradigan cho'ng yo'lni bo'ylab mandi biri ravhadan qo'zg'alganda makka yo'lini so'lga tashlab noziya tarafga o'ng'i burilib badrga qarab noziyaning bir chetidan yo'l oldi va noziya bilan sapra jilg'isi degan yerning o'ttirsidiki Rahqon deb atıldigan бир vadini kesip ötdi. Ondan бир tar jilg'idan o'tib, tuvanga qarab mengib, sapra degan yerga yaqinlashdi. Va mushu yerda to'xtab, Boys ibn Amr al-Juhani bilan Adi ibn Zag'va al-Juhanini Badr kentiga karvonning ahvolini maxfi charlab kelishga yevatdi. Makkada jakarchi. Ammo karvonning ahvoli mundaq bo'ldi. Abu Sufyan bu karvanning bosh mas'uli bo'lish sifati bilan intayin fahas bo'lib, ehtiyotchanlik bilan yo'l tutdi. U Maksham yo'lining xavf-xatardan xoli emasligini bilgachga, karvanning oldida payloqchi va oyg'oqchilarni evatib ahvol egilab mandi va o'tgan kechgan yo'lovchilardan so'rab turdi. Uzun o'tmay uning payloqchilari Muhammad karvonga tegish qilish uchun odamlarni boshlab chiqibdimish degan axborotni yetkazdi. Bu çağda Abu Sufyan Zamzam ibn Amr al Amril sitib olib, Mekke'ye Kureyşlerini karvandaki mollarini va odamlarni kovdaş uchun askar çıkırışkı çakır kığılı ivetti. Shuning bilan Zamzam intayin tez suratda yol yürüp, oxiri Makkaga yetib keldi va Batn Vadi degan yerda toxtab, to'g'isining burnunu kesib, to'qimini ta'tir o'rdi. Üstüdeki kiyimini yirtib tashlab, bunda qilish xabar qilmoqchi bo'lgan ishning jiddiyligini bildiradi. төгідін түшмей тұрып, аллы тоғы сағыл тұрды. О мұндақ дейді. Вай исет, вай исет, меліңлағы Мұхаммеднің адамлар қол салды. Үлгір әлемсілер жоқ білмеймен. Әлмәдет, әлмәдет, вай исет, вай исет. Мәккеліклерінің қайтырымы ұжымғы тәйірланғалық. Мәккеліклер чақмақ тезлігіде әркетке келді. Koçular naiti ciddi görünetti. va muhammad va uning odamlari buni amri ibn azramiyning karvinidek ish bo'ladi deb o'ylamdi hargiz undaq ish yo'q azbiroyi xudo biz uningga o'zimizni bir to'ntib qo'ymasak deyishyapti shuning bilan ular bir uyda ikki ar er bo'lsa cho'qim har ikkisi otlandi va yoki ikkisining biri otlinib yana biri o'rniga odam yollab avatdi kishilarning chiqish chiqmaslik ixtiyori bo'lmadi hamma odamning cho'qim otlanishi talab qilindi Шуңа Мәкке мөтевәрләрдән Әбу Ләһәбтән башка берме адам аерылып каламады. Faqat Abu Lahab zimmasida бир кишини қарзини kishini qarzini ko'tirib yetish sharti bilan o'z o'rniga saplab chiqadi. Makkiliklar араб atrofidagi arab qabilalarini safarbar qilgan edi. Ulardanmi Quraysh jamiyatiga tava birmi qabila va yoki oymoq ayrilib qololmadi. Faqat Bani Adi jamiyatli odam qatnashtirmadi. Makka qo'shinining lashkari kuchi Bu qitim Makka qo'shinining yo'lga chiqish oldidagi lashkari kuchi 1300 kishi atrofida tashkillandi. Buning ichida 100 ot, 600 savut, soni aniq bo'lmagan nurg'un to'gi tayoqlar bor edi. Qo'shinning boshqarmani Abu Jayl ibn Hisham bo'ldi. Qo'shinning oziq-to'lik ta'minotini Quraysh boylaridan 9 kishi ustiga oldi. Qo'shin bir kun 9 to'ga, yana bir kuni 10 to'ga so'yib oziqlanib maqdi. Бәни Бәкір қабилелерінің қауіпі. Қошын yolға chiqish oldida Quraysh bilan Бәни Бәкір қабилесі отырыстыки көні адават va lashkari surkilishlar tilga aylandi. Shuning bilan bu qabilalar orqa tarafdan zarba bersa, Qurayshlar ikki toshning o'ttirist qilib, cho'ng talofatga yo'liqishdan qo'rqib, irodasidan yenib bo'lishgan edi. Lekin bu chaqda iblis mal'un Suraqa ibn Malik Ju'i shumning siyoqida paydo bo'lib kelib, man sizlarga bani kanana qabilasi bani bakri bani kanananing bir oymiqining har qanday yomonliqidan boshpanoh bo'laman deb ularni yo'l ustidagi kutilmagan dushmandan xotirjam qoldi makka qo'shonining yo'lga chiqqanligi qurayishlar shaytonning va'dasi bilan ko'nglini tindirgandan keyin alloh taolo tasvirlagandek takabburona kishilarga ko'z ko'z qilish va allohning yo'lidan to'sish maqsadida va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning aytgandek g'azab nafrati bilan to'mir qalqonlarni ko'tirishib alloh va allohning payg'ambari bilan qarashlash qilatlandi ular musulmonlarni cho'qim to'siy olamiz degan o'y bilan atdigan turishib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va musulmonlarning quraysh karvoniga qo'l silishga jur'at qilgandan qattiq xo'rliq his qilgan va g'azab nafrati tashqan holda madinaga qarab yo'lga chiqdi Ular şimal tərəfdə Bədrəyə qarab intayın tez sürətlə yol yürüb, yol üstüdə Vadil Osman Qadid andın Joxfələrini besib ötdü. Və Joxfəyə bağanda Əbu Sufyanın ulağı yenidən yolğan mındaq bir axbaratını tapşırıb aldı. Axbaratda mındaq deyilgan idi. Sizlər karvandakı adam və mal-mülklərini qoğdaş üçün çıxan ikənsizlər, Allah onu öz panayıda sağıldı. Şuna qaytanlar və salam. karvonning qochib ketganligi karvonning qochib ketish jarayoni mundoq bo'ldi abu sofiyan makka sham cho'ng yo'lida janubga qarab intayin ehtiyotchanlik va sagaklik bilan qadam besib kelayotdi u oldin ko'zitish va axborot yetkazish harakatlarini hassilab jiddiylashtirgan edi u bir chog'da badrga yiqinlab keldi va o'zi bevosita badr kandidagi karvondan oldirab kelib majdi ibn amr bilan uchrashdi hamda uningdan madina taraf to'g'riliq gap so'radi Majdi uningga men g'ayri ahvol sezmadim biroq uloqliq ikki kishi kelib avdioning kayniga to'gilarini cho'ktirib qo'yib tulumlarga suv qochilab qo'yib ketganligini ko'rdim dedi shuning bilan avval Sofiyan darhol majdi ishorat qilgan hilqi yerga kelib u yerdagi to'gining yangi mayoqlarini qo'liga ilib uvab boqdi va uningdagi qo'rma urug'chilarini ko'rib cho'chib ketib azbiroy Xuda, bu cho'qim madina halipini yegan to'rgining mayiqi dedida darhol karvonning oldiga qaytib badrdan qaytadigan cho'ng yo'ldan karvonning yo'linishini o'zgartib kun petish tomg'a yana dengiz soyili tarafga qayrilib mangdi va bu orqali karvonni madina qo'shinining yo'lga tushib qelishdan saqlab qoldi hamda makka qo'shini johfida topshirib olgan hilqi axborotni yo'llayotdi makka qo'shini abu sofiyaning yangi axborotini topshirib olgandan keyin qaytmoqchi bo'lishdi lekin bosh jinoyatchi mo'ysbit tog'ut abu jayil ibn hisham akavurliq bilan o'ttirg'i chiqib qasam qilamanki biz badrga berib u yerda uch to'rt kun turib to'gilarni so'yib lashkarlarga ziyofat berib aroq sharoblarni ichib qiz xinimlarni o'ynatib butun arablarga bizning qo'shin tortqanligimizni va harbiy kuch quvvatimizni ko'rsatib qo'ymay qaytmaymiz shundoq qilganda ular bizdan mangu tap tortadigan bo'ladi dedi lekin ahnas ibn shurayq abu jaylning gapiga qaramay qaytib ketish fikrida chang turib oldi ular buningga unimadi natijada ahnas ibn zuhra qabilasini boshlab qaytib ketdi badr urushqa bani zuhra qabilasidan birma odam qatnashmadi holbuki ularning soni uch yuzga yetadi shuningdan keyin bani zuhri jamiyati ahnasning fikridan mamnun bo'lib uni ulug'laydigan va hurmatlaydigan bo'ldi Bani Hashim payg'ambar alayhissalotu vassalamning jamiyatimi qaytmoqchi bo'lgan edi ammo abu jayl ularga besim ishiltib biz qachon qaytsak bu toifalarmi shu chog'da qaytidi deb turib oldi shundan keyin bani zuhri qabilasi qaytib ketgandan keyin ming kishi atrofidagi qurolli qo'shin badrni nishonlab yo'lga chiqdi ular davomli olg'a ilgirlab oxiri badrga yaqin joyga ya'ni badr vodiysining madinaga yiroq keladigan chegarasi bo'yiga joylashgan to'piliklardan bir to'pining kayni kelib tushdi musulmonlar qo'shinining qiyin o'tkili madina qo'shinining axborotchilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga karvonning qechib ketganligi va makkadan zo'r ko'lamda qo'shin tashkillanib تقرص دا ma'lumot yetkazgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqa orqadan topshirib olgan bu ma'lumotlarni atrofliq cho'nqur tahlil qilgandan keyin hamon qonliq to'qinishdan saqlang'ili bo'lmaydiganligini uning uchun cho'qim jasorat va shijoat bilan yurak qoldi olg'a ilgirlashning zo'rligini jazmlashtirdi shak shubhasizki navoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qitim makka qo'shinining musha atrofdagi rayonlarda timis qilib yurishiga yo'l qo'ydigan bo'lsa Bu Quraysh tarafning lashkar kuchi va siyosiy jihatdagi ustunligiga madad berganlik, hatto uni astirdan qo'llaganlik hamda musulmonlarning nom shohratini yerga urganlik va uni xunuklashtirganlik bo'ladi. Balki teg'i buningdan keyin islom harakati jonsiz jasadga aylanib qilib, mushu atrofdagi islom diniga o'chmanlik bilan qaraydiganlarning hammasining yurak tomlashib, yomonlikka jur'at qiladigan bo'lib qolishi mumkin edi. Bu nam şöhret ve xorluq deganlarni qo'yib turib, eng muhimi ko'z oldimizdagi hozirgi vaziyatni olayli. Navoda musulmonlar bu qitim jiddiy pozitsiya tutmasa, Makka qo'shini davomli olg'a ilgirlab, Madinaga bostirib kirib, qo'lida Qur'onning suniqi bo'lmagan ommaga urush o'ti ochmaydi va musulmon aholilarni o'z mahallasida qirg'in qilmaydi deb kim kafolat qila oladi? Shuningdan keyin Madina taraf azroqli bexaslik qilib o'zini urushdan qochirsa, musulmonlarning nom shuhratiga emas hatto mavjudiyatiga og'ir xavf yetadi albatta lashkari kengash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xushtumtut o'zgarayotgan bu xatarlik vaziyatning taraqqiyotini nazarda tutib qo'shin ichida kengaytirilgan lashkari kengash chaqirdi u kengashda qo'shinga hozirgi vaziyatni tunishtirdi va qo'shindagi barliq lashkar qo'mondonlar bilan hamsuhbatda bo'ldi Дәл мошу чағда асандығы бір қысым кішілер қорқып қаллық тоқыныштан әнсірді. Аллах Тала бұл ақта ғанимет тақсиматы тоғырыстығы hükімнің Аллахқа ва оның пайғамбарге хас қылынғанлығыны, ularning yoqtirmaganligi parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan ya'ni uying joylashgan madinadan urushga chiqarganligini ularning yoqtirmaganiga o'xshaydi mo'minlardan bir guruh odam düşmənə qarşı urushga chiqishni albatta yomon ko'radi. Ular go'yo alomatlar ko'rilib turayotgan o'limga haydilayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. Sura Anfal 5-6 oyat. Bu chaqda qo'shin qo'mondonlaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'rnidan turib nihoyat dana so'z qildi. Orqadan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'rnidan turib ifoda bildirdi va oqilani fikr qildi ondin miqdod ibn amir roziyallohu anhu o'rnidan turib ey rasululloh sen allohning ko'rsatmasi bo'yicha mong'in biz sen bilan birga bo'lamiz alloh bilan qasamki biz sanga bani isroil muso alayhissalomga degandek sen parvardigoring bilan birga berib ikkinglar urishinglar biz bu yerda o'ltirib turayli so'ri moyida yigirma to'rtinchi oyatning bir qismi demaymiz balki sen parvardigoring bilan billa urush qilg'in bizmu sen bilan billa turib urush qilamiz deymiz seni haqdin bilan evatgan alloh bilan qilsamki agar sen bizni barkul qiymatga boshlasang shu yerga yetmaguncha hargiz to'xtamaymiz dedi payg'ambar alayhissalotu vassalom uningga noiti yaxshi dedi va xayrlik duo qildi bu uch rahbar muojirlardan edi holbuki muojirlar qo'shinda oz sonliqni egallaydi Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Ансар рәхбәрләренең fikrini ип бакмакчы булды. Чөнки улар кошынны көп санлыкны тәшкил кылады. muhimi, мөһиме Ансарлар белән Акаба көне битишкән байат маддаларда Ансарларның пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламны Мәдиненең сыртыдымы қоғдап урыш кылыш мәҗбүрияте бар дип бекитилмәгән иде. Әмдә бу кытым урыш йөз берип калса, җәң мәйданының әң игъри йөке ашыланың зиммәсе Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам бу үч рәхбәрнең сүзен аңлап булгандан кийин ансарларга картып: "Эй халайык, to'g'ri maslahatinglar bo'lsa beringlar" dedi. Buni sezgan ansarlar qismning qo'mondoni Said ibn Muaz radhiyallohu anhu "Azbroy Xudo, Alloh bilan qasamki, bizni demoqchimisan, ey Rasululloh" dedi. Пайғамбар алейхиссалату вассалам: "Ха, shundoq" degan edi. Said biz senga iymon keltirdik. Sen rast payg'ambar deb chin tutdiq. Sen ib kelgan dinning haqligiga guvohlik berdik va buning uchun so'zingni oqlashga, amringga itoat qilishga ahd payman berdik. Ey Rasululloh, irodang bo'yicha ish qilgin. Seni haq din bilan evatgan Alloh bilan qasamki, agar sen bizni mushu qizil dengizga kirishga buyursang, cho'qim bosh tortmay kiramiz. Birimizmi ayrilib qolmaymiz. Ertalikda dushman bilan tutishib qilishni hargizmi yomon ko'maymiz. Biz chidomchan subatlı kişilerdirmiz. İnşallah bizlerden memnun bulunduğun işlerini görürsen. Şuna işlerini Allah'a tapşırıp yolunu davalmaştırgın, dedi. Said raziyallahu anhu'nun sözü Peygamber aleyhissalatu vesselam'a zor ilham boğan çığı, o bu gepten naiti memnun buldu. O mundaq dedi. Alğı ilgirleyli, ümit var bulaylı. Allah bana iki taibinin birini vədi qıgan. Qasam qilmanki, go'yo man shu topda mushriklarning malaxdek yotgan o'liklarini ko'rgandek bo'lyapman musulmonlar qo'shinining davomli olg'a ilgirlaganligi yig'in oyoqlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zafrandin yo'lga chiqib asfir deb atiladigan bir davondan ochdi u yerdan dayya deb atiladigan kichik bir kentga tushdi va hanan چوڭ تاغدن قلشمایدغان بر دۆڭلۈكنى ئوڭغا تاشلاپ مېڭىپ بەدرگە يېقىن بىر يەرگە كېلىپ ئورۇنلاشتى مۇشۇ يەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالام ھىجرەت سەپەردىشى ۋە غاردىكى ھەمراھى ئەبۇ بەكر سىدىق رەزىياللاھۇ ئەنھۇ بىلەن بىللە ئۆزى بىۋاسىتە چارلاشقا چىقتى ئىككىيلەن مەككە برگای بارگايى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دەپ پەرەز قىلىنغان yerning atrofida yiroqdan kuzatib chorlayotganda ushtumtut bir peshqadam arab buvoyga uchrab qoldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdin quraysh qo'shini va muhammadning odamlari hozir nalarga yetib kelgandi deb so'radi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uningdin o'zini so'rab qo'yishidagi maqsad o'zining salohiyatini oshkorlamaslik uchun edi lekin hilqi buvay sizlar manga o'zinglarning kimligini aytib bermaguncha men aytib bermayman deb turib oldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga avval sen aytib bersang andin biz etib beramiz degan edi buvay avval man andin sen shundoqmi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ha shundoq devdi buvay anglishimcha muhammad odamlar bilan paloni kuni yo'lga chiqqanmish manga xabar qilgan kishining gapi rost bo'lsa ular bugun paloni yerda dedi madina qo'shini o'rinlashgan o'rinni tilga ilib yana anglishimcha qurayishlar paloni kuni yo'lga chiqqan ekan mushu xabar rost bo'lsa ular bugun cho'qim paloniyada dedi quraysh qo'shini tushgan yerni atab u bu xabarni aytib beriblar sizlar ikkinglar kim bo'lasizlar deb so'rgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz sudin deb javob berdida otning tizginini tortqincha ketib qoldi buvoy sudin degan nima gap u iroq suydimmi yoki deb eg'izini ushlabla qoldi Мәкке қошыны тоғырлық мойын бір мәліматқа ерішіш. Шу күні кеште Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еңіден чарлығучыларны тәйіліп, düşman қошынны игілешке еветті. Бұл вазипені мұғажырларының пешқадамлардан ali ибн Абу Талib, Зүбәйр ибн Әввам və said ибн abu Ваққас разiyallahu anhum қатарлық үш кіші өз үстіге аған еді. Ola Бәдір кәнтінің су иқыны бойғы беруеді, Мәк қошынның су тошығычы ішкі адымыны ұшыртып қалды. Чарлығычыла дәрхал ұланы тұтып, Пәйғамбар саллаллахи алейхи вәсселләмнің ені қайдап келді. Бұ чағда Пәйғамбар саллаллахи алейхи вәсселләм намаз оқып атады. Башқала алдырап ұланы сорақ қылышқа башылды. Ула яны ішкі әсір, біз Құрайш қошынның су тошығычылары, ұла бізні су еліп келішке әвәткен, деді. Бұ кеп мұсылмаллағы яқмады. Чүнки bu бу ишкейләрнең Абу Софияның адамлары булып килишне, чүнки уларда техичә карванны колга төшүриш өммиде үзлемәгән иде. Өмид калат. Шуңа мусулманлар хилки ишке әсрне каттык урды. Улар biz Абу Софияның адамлары дигәндән кейін андан урышны тоқтатты. Оныңгыча пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллам намаздан парык болды ва көпчелек ачыклангандык. Улар рас кеп кылса урдыңлар, ялган кеп кыз койып аттыңлар. Әзбірай құда, ола авал рас етқан еді. Ола чоқым Құрайш қошынның адамлары, деді. Андын оланы өзі бейвасты сорақ қалды. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам. Ейтіңла, Құрайшла қошыны нәді, деп сорды. Әсірлі, ола ауы көрініп тұрған Ирақ дөңлікінің кейінде. Азмы көп мұ? Бәк көп. Саны қанчілік? Білмейміз. Ular bir kunda necha to'gi so'ydi? Bir kuni 9, yana bir kuni 10 ni so'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni anglab, ularning soni 900 bilan 1000 ning oralig'ida ekan dedi. Ondan keyin yana so'roqni davomlashtirdi. Quraysh qatillardan kim-kimlar bor? Utba ibn Shayba, Abul Baxtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizam, Navfal ibn Huvayd, Haris ibn Amri تعيمة ابن أدي نزر ابن غارس زمأ ابن أسود أبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلب قطر لقلا بادب yana bir qancha kishining ismlarini topshirdi so'roqdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shinni so'z qilib makkisilarga jigar porlarini chiqartibdi dedi shu kechasi osmon bulutlanib yomg'ir yog'di Allah Taala yomg'irni mushriklar tushgan joylarga ko'p yog'dirayotganlikdan ular olg'a ilgirlashdan to'silib qoldi musulmonlarning ustiga simsim yomg'ir yog'di bu ularni paklidi va shaytonning paskini maynatchiliklarini ketkizdi yer qotdi qumlar chingdilib odam va hayvonlarning qadimi petib ketmaydigan bo'ldi va chidir bargohlarni tikishga sharoit hozirlanib qo'shinning irodasi mustahkamlandi payg'ambar alayhissalotu vassalam badr suyiga mushriklardan burun berib o'rinlashilish va ularning bu o'rinni oldin egilib olishning oldini olish uchun qo'shinni qo'zg'idi va jiddiy yo'l yurib oqshimi bir mahalida badr suv manbalaridan birining yeniga kelib tushdi bu chog'da hubob ibn hunzir roziyallohu anhu go'yo bir harbiy mutaxassisdek o'rnidan turib ey rasululloh bu yerga allohning buyrug'i bilan tushdingmi yoki jang tadbiri uchun o'z raying bilan tushdingmi deb so'radi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang tadbiri uchun o'z royim bilan tushdim dedi hubob roziyallohu anhu ey rasululloh bu yerga tushish muvofiq emas qo'shinga buyruq qilgin biz bu yerdan qo'zg'ilib badr suvlaridan mushriklarga yaqinroq bir suvning yeniga berib o'rilishib bir ko'l yasab suv ichib olaylik ondan boshqa quduq va ko'llarni ko'mib o'taylik shuningdan keyin urush qilsak biz su qiyinchilik tatmaymiz dushman suv ichchanmay qiynaludi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'ri aytding dedida qo'shinni tizdan harakatlantirib dushman qo'shiniga ancha yiroq bo'lmagan bir suv bo'yiga tun nisbida kelib tushdi ondin ko'l ko'lab suv jiqlib elib boshqa suv manbalarini tindiriyotdi qo'mondonlik bargoyi musulmonlar suv bo'yiga kelib o'rilishib bo'lgandan keyin Said ibn Muaz raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kutilmagan ahvolning yuz berish ehtimoliga qarta oldin tayyorlik ko'rish va g'alba qilishdan burun mag'lubiyatni o'ylab qo'yish nuqti nazari bo'yicha musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vassalam uchun maxsus bir qo'mondonlik uyi ta'sis qilib berish taklifini berdi u mundoq dedi ey rasululloh biz sanga bir yog'och qo'rsham uy bino qilib yeniga ot uloqlarimizni talqib qo'yib Ondan jangga kirayli. Agar Alloh bizga qalbi nusrat ato qilib, dushman ustidan g'olib kelsak, ko'nglimiznikidek ish bo'g'ini. navodi aksicha ish bo'lib qolsa, etingi mingan peti Madinada qilib qolgan musulmonlarning qishig'i berib olsanda, Alloh seni ular bilan qo'g'daydi. Chunki Madinada seni bizdan bakrak suyadigan va jon pido qiladigan nurg'un kishilar qilib qoldi. Ular sening dushman bilan tutishib qilishingni bilgan bo'lsa-da, hargiz ayrilib qolmaydi. payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Said raziyallahu anhu'nun bu so'ziga apırın o'qidi va uningga xayrlik bilan duo qildi shuning bilan musulmonlar harakatlanib urush maydonining sharq shimol tarafiga joylashgan igiz bir do'ng ustida jang maydoniga qartıp yağışlı qorşam qilib bir uy bina qaldı. Şundaqla Said ibn Muaz raziyallahu anhu boshchiligida Ensar yoshlaridan bir qancha azimatni maqsud payg'ambar alayhissalatu vassalamni qo'g'dash uchun qo'mondonlik bargoyi atrofiga o'rlashtirdi qo'mondonlik bargoyi bitgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni safarvar qildi u jang maydonida salmoq qadam tashlab mengib inshaalloh ati mau paloni o'ltirilgan joy mau inshaalloh paloni beshini yeydigan joy deb qo'li bilan ko'rsatishga boshladi Ondan shu yerdan bir tup daraxt tüyüge berib namoz o'qish bilan keçini bedor o'tkazdi musulmonlar ko'ngillari xotirjam ochiq yo'riq va to'lib toshgan ishonch bilan yuraklarini to'xtatgan holda yetib alloh taoloning buni oyatdagi bishoratlarini o'z ko'zi bilan ko'rish da rohatlik uxlab oldi o'z vaqtida alloh tinchlantirish yuzasidan sizlarga uyqu beg'ishladi tahorat elib g'usli qilib pok bo'lishinglar uchun sizlardan shaytonning vasvasini ketkizish uchun allohning yordamiga ishonch qilib ko'nglinglarni to'xtirish uchun qadiminglarning qumga petib ketmay mazmut turish uchun alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi sura anfal 11 oyat bu hijriyaning ikkinchi yili ramzon 9 oyning 17 kuni jumaga tong otadigan kecha edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu oyning 8 yoki 12 kuni yo'lga chiqib payshanba kech mushu yerga yetib kelgan makka qo'shini jangga otlanish oldida ularni ikki qismida ixtilob yuz berganligi quraysh taraf badr vodiysining madinaga yiroq chetidagi joylashgan bargahda kechini beqaraman uxlab o'tkazdi atsi atdigan qo'shinlarni radga selib nag'ri sunoy doqi dumboqlarni chelib do'nglik tarafdan hayva bilan badr vodiysiga qarab tushdi va ularning ichidan bir qancha kishi udul payg'ambar alayhissalotu vassalamning ko'liga qarab o'zini otdi Bu çağda Peygamber aleyhissalatu vesselam ulanı su işkili koyanlar dedi. Uladın şu günü su işkellerinin hemisi öldürüldü. Fakat Hakim İbni Hizam aman kılıp kim Müslüman buldu ve takvadır Müslümanlardan bop getdi. O qasımını mübalik qılmaqçı bolsa, meni Bedir'de aman qoyğan Allah bilan qasam deydi. Asli gepimiz keleyli. Quraysh qo'shini tuvanga tushib to'xtagandan keyin ular Umayr ibn Vahab Jumaini Madina tarafining kuch quvvatini va son supidini egilishga yevatdi. Umayr etiga minib qo'shinning atrofini yiroqdan ot turib bir aylanib chiqqandan keyin qaytib berib, taxminan 300 odam ekan, balkim ozroq va kam ziyoda chiqadi. Uningdan jiq emas, lekin to'xtab turinglar. Men qarab boqay. Ularning bo'ktirma qo'shini yoki yordamchi qo'shini bormi texi? dedi-da, etini yana chaptirib o'ymonliqning yiroq chetiga berib keldi va g'ayri avval sezmagandan keyin qaytib kelib man hech narsani bayqamadim lekin ey quraysh jamasi bola qazoning oshkora o'limni ko'tarib kelayotganligini yasirib to'gilarining ochiq oshkora o'lim to'shayotganligini ko'rgandek bo'lyaptiman ularning qilishlaridan boshqa hech qanday mudofilanish aslahasi yoki panohlanish qarorgohi yo'q ekan azbiroy xudo sizlardan biri o'lmagicha ulardan birini o'ltirgili bo'lmaydi Navada ular bu qitim sizlarning iqtidorli odamlaringlarni yo'qitib etsa, uningdan keyingi hayotning nima lazzati? Shuni obdan o'ylab ko'ringlar, dedi. Bu chog'da boshdan oxir urush qilish fikrida chang turib kelgan Abu Jayl ibn Hishamga qarshi qo'shinni qaytirib ketishni tashabbus qiladigan yana bir fikr iqimi paydo bo'ldi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. Ularning ichidan Hakim ibn Hizam qo'shin sarkardalari bilan ayrim-ayrim so'zlashdi. va o'tba ibn robiyaning qishi kelib ey abu valid san quraysh xalqining kattasi hurmatga sazovor boshlig'i san abadil abad yaxshi noming qoladigan bir ishga qiziqamsan dedi o'tba qandoq ishi u ey hakim degan edi hakim ibn hizam qo'shinni qaytirib ketsan va ittifoqdishing amir ibn hazrami nahli qo'shini vaqasida musulmonlar tarafidan o'ldirilganning xun haqqini ustunga olasan dedi o'tba cho'qim qilaman qilsam manga kepil bo'lg'in u degan mening itpoqdishim uning xun haqlari va bulab ketilgan mollari mening zimmamga qolsin dedi ondin u yana hakim ibn hizomga sen hozirla ibn manzal abu jahilning qishig'i bog'in man ko'pchilikning ishini shuning puchilib yetishidan qo'rqaman dedi ondin o'tba o'rnidan turib qo'shin ichida so'z qildi u mundoq dedi ey quraysh xalqi sizlar muhammad va uning odamlari bilan urushib nima qilasizlar qasam qilib aytamanki agar uni yangmoqchi bo'lgan odam qarab turib o'z tog'isining o'g'lini va hammojisining o'g'lini va yoki o'z jamiyatidan bir kishini o'ldirishga majbur bo'ladi bu qandoq bo'ladi shunga biz qaytib muhammadning ishini boshqa arab qabillarga qoldirayli ular g'olib kelib muhammadning adibini bilsa nihoyat yaxshi ish bo'lg'ini navoda aksicha muhammad g'alba qilib qolsa onun qalbisi sizlərin qalbənglar. Ongacha Hakim ibn Hizam Abu Jahlning yeniga berib, Abu Jahl bu chaqda savotlarini kiyib jang tayyorlik qilyotdi. "Ey Abul Hakam, Utba ibn Robi'a meni qishinga mundoq-mundoq gaplar bilan evatdi" degan edi. Abu Jahl qo'pollik bilan: "Azbiray xudo, Utba Muhammad va uning odamlarini ko'riblar, qo'rqib yuragi eg'ib ketibdi. Hargiz unda qilib bo'lmaydi. Alloh bilan qasam qilamanki, Allah biz bilen Muhammed'nin otturisini adil hüküm bilen ayırıp koymağıca qatti qaytmaymiz. Ötbenin ondaq deyişi, Muhammed ve onun adamlarının koşunumuzga naşlılık bop kalıdgallığı köz yetken. Aslida onun oğlu, şulanın qaytıda, şuna o öz balısından ensirgen gep, dedi. Ötbegi Ebu Cahil'nin, Azbray Xuda, ötbe korkup yürki eğip getipti, degen hakaret sözü anlı idi. O az kaldı. kimning qo'rqib yuragi eg'ib ketganligi hali ma'lum bo'ladi meningmi yoki uningmi dedi abu jayl bu qarishliq fikr iqimining texmi kuchayib ketishidan ansirab hakim ibn hizam bilan shunchalik so'zlashiblar amir ibn hazramiga darhol odam evatdi va sening ittifoqdishing ya'ni o'tbani demoqchi qo'shinni urushmay qaytirib ketmoqchi bo'lyotidi holbuki sen qarindishingning o'limini o'z ko'zing bilan ko'rgan emasmi شون درحال قیرندشان قصاصی ایلی پیش نتلاب کردن دید. شنوم بلن آمر درحال کوشن آرسو چکب کسی ناشتی. با درد علم گیچی دم غلگان بلدرد دی و وای امری وای قیرندشم وای قیرندشم دب داول غلط درد. شنوم بلن کبچیلگینن عصبیت قاینت. نیتلر بزولده، شتات رسیگی یانده و ادب تشبوس کردن. آقلانه تدبیر تن بلن چرب qisqasi tantaklik tadbir ustidan g'olib keldi va tinchlik uchun ko'rsatilgan bu tirishchanlik ilmiy kir bilan besiq turildi mushriklar hayvo bilan do'ng tarafdan tushib kelib ikki taraf bir biriga ko'rinuvdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Alloh, mana bu quraysh o'zining takabburligi va cho'nchilik bilan sen bilan qilyapti va sening payg'ambaringni inkor qilg'ili keldi ey Alloh, sen manga vədə qıqan yardımına nazıl qıqan. Ey Allah, ulanı hazırla halaq qıqan, dəb dua qıldı. Və yana Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm düşmən qoşunu içində qızıl tüyügü minib ağan Ötbə ibn Rabiyanı görüb, ulanın arasında yaxşılıq var deyilsə, çoxum qızıl tüyügülü kişidir var dedi. Ular şunun gipigi unuğan bolsa, toğır qıqan boladı dedi. Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam, musulmonlarning saflarini tartibga soldi u saflarni o'ngshab turayotganda bundoq bir qiziqarli ish yuz berdi payg'ambar alayhissalotu vassalomning qo'lida sap tuzish uchun ilib olgan bir tal tig'siz o'q bor edi u savat ibn g'uziya roziyallohu anhuning sapdan chiqib turib olganligini ko'rib tuz tur ey savat deb uning qo'rsog'ini o'qib qo'yib edi savat ey rasululloh meni urding qisos olaman deb turib oldi payg'ambar alayhissalotu vassalam mana qisos og'in deb qo'rsqini ichpagan edi savod payg'ambar alayhissalotu vassalamni quchoqlab qo'rsoqlarga so'yib ketdi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu nima qilganing ey savod deb so'rgan edi savod ey rasululloh ko'rib turibsan oldimizda o'lim ko'rinib turibdi shunga hayotimning oxirgi minutlarida mening tenim seni teningga tegsin dedim dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam savatqı xayrlik bilan duo qildi u saplani tuzab bo'lgandan keyin qo'shinga eng oxirgi buyruqni topshirib olmog'icha dushmanga hujum qilmaslik to'g'risida buyruq berdi Ondan ularga jang qilish usuli to'g'risida alohida yo'l yo'riq berib, dushman bostirib kelsa, ya'ni umumyuzlik hujum qilsa, yer beg'iriltib o'q uzinglar. Otqandimi orqa-orqadan aram bermay etinglar va ustinglarga besib kelmaguncha qilis sug'armanglar dedi. Andın Əbu Bəkir rəziyallahu anhu bilən billi qumandallıq bərgayıqı qaydı. Сәйд ибн Муаз разияллаху анхумы муабзәтчі әзіметләні башлап, баргах дәрвасы алдығы келіп, қылышларыны шимайлап жәңгівар халеті тұрды. Әмма мүшіркланы ішчеден Әбу Джайл ибн Хишам дуағы қол көтіріп, «Ей Аллах, о пәйғамбар саллаллаху алейхи вассаламны демекчі. Біздің сел рәйімні үзді. Біз ұқмайдыған бір немені ден деп еп келді. uni азырыл алап қыған. Ey Allah, ikki tarafdan qaysimizning ishi sening dargohingda maqbul ko'rilsa va uningdan rozi bo'lsang, bugun nusrat va yordamingni shu tarafga ato qilgin dedi. Bu vaqtda Alloh taolo navbatdagi oyatni nozil qildi. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning zininglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir agar uning bilan yana urushsanglar biz uningga yana yordam beramiz qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdimi u sizlardan hech narsani dab yiqib berolmaydi alloh haqiqatan mo'minlar bilan billidir sura anfal 19 oyat davomi bor